la plei audazza Roma aventuro. Ciam oni demandas, quio estis la plei audazza Roma expeditio, oni tui pensas pri la alveno al Luno, en la iaro 1969. Di estis certe la plei spectacla. Tamen, en la monato septembro du mil Onit celebras la comenzon de eble ec pli audazza Roma aventuro, quiu ocasis en la iaro mil quincent decnau. Antau precise quincet iaroi, eliris el la haveno de San Lucar, de Barrameda, sude de Hispanuio, quin caraveloi sub la guidado de la Portugalo Fernão de Magalhães sub la auspicio de regno quiu poste farigis Hispanuio. Ilia voyagio estis appenao imagebla. Ili unua foie circa oiris la terglobon. La tuta maristaro consistis el ducent quardec tri viroi. Revenis unu sola shipo en tre malbona stato, en quiu post vivis misere, malsanai, cae malsatai, nur dec hoc maristoi. Ciam ili tingis la havenon revene, ancao en septembro 1522, ilia unua peto estis che oni donu al ili candeloin por danci Dion por ilia vivo. Fakte la suferado de tiui expeditianoi estis cruelega. Ili alfrontis tempestoin, bataloin, ribeloin, dronoin, neconatain malsanoin, cae malvarmon. Mese de oceanoi ili turmente malsatis cae soifis. Manginte ratoin, ili devis vori pezzoin da ledo quiu covris la shipoin. En decembro 1519, ili alvenis al Rio de Janeiro, quie ili conatidis cun viando de strangai bestoi cae gustumis la extravagantsan fructon ananaso. En februaro 1520, ili iris suden de rivero Prata, quie neniam antaue Europano navigis. En Iunio 1520, unu shipo dronis en la malquieta sud amaro. Tui poste, maristoi ribelis, sed la ribelo estis severe suffocita. En octobro 1520, unu el la shipoi revenis al Europo. La restintai shipoi trovis voion en la labirinto de insuloi sude de Sudamerico. Ili alvenis al Pacifico, kie ili trovis tranquilan oceanon, pazan oceanon. Ili navigis tri monatoin mese de suferegoi, gis ili atingis la insulon Guan. En 1521 Fernão de Magalhães mortis en batalo, piquite de lanço e caissagoi. Anstatau islin la hispano Juan Sebastian Elcano. Tiam la maristoi estes iam tre malmultai, caioni devis detrui uno el la shipoi. En 1521 la du restintai shipoi atingis la insuloin Molucas, cae fine trairis la Hindan Oceanon, la sudon de Africo, cae revenis al la deir puncto. Non tempe, por la gloro de tiu facte iom hazarda successo, concuras Portugaloi cae Hispanoi. Gin conceptis cae iniciatis la Portugalo Magalhães. Gin finis per lertai manovroi la hispano el cano. Estas vere mirinda la Roma capablo implicigi en fabelezza in aventuroin.